For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Isaiah chapter 9 verse 6. Kapag ang isang bansa ay pinaghaharian ng isang masamang pinuno, Asahan mo na ang bayan ay bubulusok sa moral at spiritual na korupsyon. At yan ang dahilan kung bakit ang sabi ng salmista, Blessed is the nation whose God is the Lord. Psalm 33 verse 12. But syempre sa panhong ito, ang katotohanan ito ay napakahirap paniwalaan at yakapin ng marami. Kung sa personal pangalang na buhay natin ay hirap na tayong magpasakop sa Diyos, how much more pagdating sa kalagayan ng isang bansa. Iniisip ko lang siguro napakasarap na pangyayari kung sabihin ng presidente natin na okay, nais ko na ngayong Pasko ang lahat ng mga Pilipino ay dadalo sa isang malaking pagdiriwang at pagsamba para sa Panginoong Hesus. Nais kong bumalik tayo sa Biblia at hanapin ang kanyang kalooban at unawain at sambahin sa natatanging buwan na ito ang persona ng Pasko. Uh, now, ang sarap na pangarap po niyan bilang isang Kristiyano. Subalit sa ilalim ng pamumuno ng human government o ng presidente, it is impossible yung ganyang bagay and it's just a child's dream. Sa, sa dami ba naman ng iba't ibang relihiyon at sekta sa ating bansa, palagay mo kaya lahat ng Pinoy ay papayag sa kautusan na ito? No! Para sa kanila kapag ginawa ito ng Pangulo, para na ring martial law ang dating. Wala kasing tinatawag na demokrasya. Well, my point is, ang pagdiriwang ng Pasko dito sa lupa ay hindi kailanman magiging kumpleto hanggat ang hustisya ng Diyos ay hindi nahahayag sa sansinukob. Ang ibig kong sabihin hanggat ang kasalanan ay umiiral at nagahari sa buhay ng tao, ang Pasko ay hindi magiging makabuluhan, hindi ito magiging makulay at hindi magiging katanggap-tanggap sa lahat. At bakit? Well, dahilan po sa simpleng katotohanan na ang mga pamahalaan, paghahari at mga tao ay hindi yumayakap sa Diyos ng Biblia. At sa panahon nga po ni Isaias, kahit na ang Diyos ay naghayag ng dakilang propesiya tungkol sa darating na Mesyas, pero hindi po lahat ay receptive. Hindi lahat ay nag-submit or excited at worshipful sa katotohanan ng propesiya niya. At bakit? Ano ang dahilan? Well, maliban sa masamang hari na naghahari ng panahon yon, ang puso ng maraming mga Israelita ay tumalikod na sa Diyos. Ang Diyos na ng kanilang bayan ay hindi na si Yahweh kundi si Baal, si Molech. You see, hindi nila enjoy yung Christmas prophecy ni Isaiah kasi yung puso nila ay hindi na faithful at committed at desiring kay Yahweh, kundi sa iba ng Diyos. alam mo kaibigan, ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na diwa at persona ng Pasko ay hindi mo mai-enjoy kung ang puso mo ay hindi sumasampalataya, kung ito ay hindi nakatuon at hindi tapat na umiibig kay Kristo. You will miss the spirit and meaning of Christmas kung ang nagahari sa puso mo ay ang pera at ang layo ng mundo. Alam mo, ang Christmas ay hindi lang holiday, kundi isang reflection ng iyong pagkilala at pagpapahalaga kay Kristo. At nakalulungkot isipin na sa mga patalastas sa television ngayon, either from Channel 2 or 7 at iba pang mga channel sa Pinas, they miss yung tunay na diwa ng Pasko. Madalas yung isipin na ang Pasko raw ay para sa mga bata. But no, that's wrong. Si Kristo ay hindi ipinanganak para lang sa mga bata kundi si Kristo po ay naging sanggol at bata para sa kaligtasan ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Christmas is God's saving and loving provision for all, for sinners, mapabata, binata, dalaga, matanda, may pera man o wala. Pero hindi lang yan, kasi mismong dito sa talata ay sinabi ni Isaiah na sa balikat ng dakilang sanggol na ito ay ganito ang mangyayari and the government will rest on his shoulders. Now isipin mo na lang kung ano ang reaksyon ni Haring Ahas nung mabalitaan niyang propesiya na ito. Sa palagay ko, tulad ni Haring Herodes, si Haring Ahas man ay nabagabag sapagkat ang paksa ng propesiya ay hindi tungkol sa kanya at sa kanyang gobyerno, kundi tungkol sa gobyernong ibibigay ng Diyos sa sanggol na ito. Pero ito pa yung gusto kong makita ninyo riyan. Sa pangungusap na ito ay ipinapakita po sa atin ng Diyos na ang tunay na pamahalaan at kapangyarihan ay nasa Kanya. Ipinapakita nito sa atin na walang anumang human government ang pwedeng makapaghatid sa sanlibutan sa tunay na pagkakaisa sa kaunlaran, kapayapaan, kagalakan at katuwiran. Ipinapakita rito sa atin na ang diwa ng Pasko ay nagpapatotoo tungkol sa future everlasting government na maitatatag sa planet Earth ng hari ng mga hari na ang hari ng mga haring ito ay hindi basta-bastang tao kundi ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. You see, ang Pasko ay dapat ring magbigay mensahe ang mangusap sa pamahalaan, sa presidente at sa bawat pinuno at sangay ng ating gobyerno na mayroong persona ng Pasko na darating bilang hukom ng mga bansa. O ipagsusulit nila ang kanilang paghahari at pamumuno sa persona na ito. Kaibigan, ang sanggol na isinilang noong unang Pasko ay hindi basta-bastang sanggol ang sanggol na ito ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At dalangin ko na isa ka sa mga nagpapasakop sa kanyang pag-ibig at paghahari.